Сега може да почнеш. Сакам ова, ова вечер да започнем с зборовите на нашия Господ Исус Христос, затоа што ние сме избрани да проповедаме Словото Божие. Сите, цяла, цяла църква. Вада църква е избрана да ги прогласи делата Божи. Алелуя! Делата Божи. Затова сме избрани. Не е нещо друго. Делата Божи. Така да ние го проповедаме Исус Проповедаме го Господ. И Господ Исус Христос със своите ученици и со неговата майка беа на една сватба у Кана Галилейска. Во втора глава Евангелие от Йован. И таму пишува дека они биле на сватба и дека едно време домакина отнемал вино. И майката на Исус му рече, немаат вино. А Исус ја говори, шо имам јас со тебе, жено, уште не е дошол мојот час. И сега зашо го зборам ово? Зборам за виното. Виното на таа свадба требало за луѓето да бидат радостни, унаводници, весели. И сега во Евангелие од Матеј Евангелие от Мати, 9 глава, 17 стих. Тук пак Исус си кажува нещо на учениците. Вика, нито ново вино се налева в стари мелови, инако меловите се кинат. Виното изтекува и меловите пропаѓаат. Тук ново вино се налева в нови мелови, па се запазуват и двете заедно по Евангелието Иван, май, майка му вика, нямат вино. Тук Исус вика, ново вино, нали виното е претворено в вода. Он я претвори заради чудо да направи. Сега, новото вино не се става по стари чаши. Не можем ли да ставим пилък от чаша ще от три дена. Кой ще го направи това? Я верувам дека никой няма да го направи. Първо ќе измие чашата упало, ќе ја дотера и после ќе сипе сок. да се разбереме. Тук Исус сборе духовно. Сборе духовно. Представува две чаши. Едната чаша е земската. Едната чаша е небеската. От коя чаша ще пиеме? Ние избираме. И що ще пиеме? Ние избираме. Нашия си избор. Исус тук вика. Бог, Господ Исус Христос вика. И аз дойде да донесам живот. То са Него избор. Виното, ако е пред това давало радост, за да играте, да пеете, и аз ви давам още по-голема радост. Радостта от е моята кръв. Неговата кръв. Виното после го взима за символ на неговата кръв. Защо? За това ще да ни каже дека тая радост негова е по-голема от радостта ще я дава ово вино. Земското. И я първо се чудеше какво пивам на сватба, ако не пием алкохол. И на Моника викаше, аз не кем, да поверувам, затова ще ги видя робство. То, бе, то беше на голема финта на дявол, ще ме тръгнеш роб на алкохол. Значи, и аз си размислувам, какво е отидам на сватба, какво е се развеселам, ако не пинам една чаша 2 до 3 предедени ракија, аперитивче, после балата вечера пиво или вино и после да играм да се веселам. Какво аз ќе се веселам? И той имаше една голема пречка за да поверувам. Той имаше много голяма пречка за да поверувам. Затоа што аз не сакаше да го ставам алкохол. Затоа што на мен алкохол ми даваше наводници, радост. Даваше ми мир, даваше ми утеха. Сила ми даваше. Храброст. Храброст ми даваше. Алкохол. Но той е на голема, голема заблуда. Голема финта на дявол. Що и денеска обилно работе преку тази финта. И много е трагично, много е жалостно за мен, когато християните ки ми речат браки и сестри, дека на чаша вина па не е забрането. Ние сме царски род, избрано свещенство. Избрани царско свещенство. И, що се случило? Мислям дека беше у Левицка, 10 или 11 глава. Книга на Левити, 10 или 11 глава. Много бе опишил там. Господ му заповедува на Арон и на неговите синови. Вино, вино, първото, вино и алкохолни пиалъци да не ставате уста, да не пиете. И оттам му кажува защо. Защо? За да не умрете. Той е вика вечен закон. Отивлеговайки у светията на светиите, вие нема да разпознавате, що е свето, що не е свето. У виното, на друго место пишува, е разуздаността. От коя чаша ке пием? Земската чаша. Или земското вино. Или земското тоа ще правим. Много бао е опишано един коктейл от 7 состойки. Знаете, иде некои? у кафиче, шо ти пиеш коктейл. И тук стават се и сещо. Пример. У бунара. Бунар. Но на време съм пил. У бунара стават бело вино. Стават ябълки. Лимон. Протокал. Стават Швепс, Швепс и седо с стойки. И знаете защо го направят виното? За никъде. Кога пиеш е арно. Арно наводници. Примамливо да се разберем. Примамливо. Поне е щето, на чашка се напиваме. Ама са байлето, ако останеме, е ужас. Е. И сега що случува? Овия седом стойки на овия коптели ги пишува пословиците. Кой са тия? Шо, ни, шо ги пиеме? Пословици. И читаме 6 глава от 16 до 19. 6 неща мрази Господ. 6 состойки а седум се гнасни на неговата душа. Седум. Со стойки киловай коптел. И сега ги пишува. Горделеви очи. Лажлив јазик. Раце што пролеват невина крв. Срце што замислува грешни мисли, нозе што итаат на зло, лажен сведок кој шири лага и човек кои се е раздори меѓу браќата. Земската чаша е многу опасна. И ја ќе кажам, сите овие работи се јавуваат после две чаши, три чаши алкохол. Тоа сум го доживел. Зборам го од лично искуство. Не некој што ме кажувал. Лично сум го искусил. Овие нешта што Господ ги е мразил, јас на свадба кога отидам сум ги сакал слуги сакал. Одеме на сватба, пиеме алкохол и стануваме горди. И тук настанува горделивост, кой шо ќе ми каже на мене. Тук настануват тепачки. Защо? Заради жена, некој е лошо, горделив. Тук има се опишано што прави алкохол. Се. Горделиви очи. Горделиви очи. Ти, ние сме горди. Земската чаша, што пиеме денеска, ни дава да биеме горди. Кой шо може на нас да ни каже? Никой. И алкохолът ти дава храброст, алкохолът доведува до тепачки. Защо? А ти, тяло така са Ако нещата ще ги мразе, Господ ги мразе, дявол ги сака. Дявол секој ще оде контра Божията воля. Дявол ще гледа да не завлече, да ни излаже и да ни убие. Макар с една чаша ракия. Не е щетно. За кой какво? За кой какво ти кажа? И аз, како слободен човек от алкохол, не можам да сведочам на некой, што е зависен от алкохол. Така Господ ме е освободил от това. Да, Господ ме освободи. И сега кога ќе дойме тук, кога ќе собереме, и тази брат или сестра што сумея, јас дека Господ ме е освободил, ме виде со малко винце от чашката и правиме живели и се сликаме за на Фейсбук, ќе рече, «Е, е, е, шо ми збора вај? Шо ми збора От Од освободен? ослободен? Дали разбираме? От чого съм я освободен? Како я можам да проповедам дека съм освободен от алкохоло, а пијам повторно од земската чаша? Пијам от ово Господ че го мрази. У виното е разузданост. Виното е а, безредие, немири, зафраканци, тропание глупости, невед и не може да го слушаш Словото. Защо? От и некой не му било за времето да пие. Не напагам никого, да се разбере. Абсолютно. И аз борам Словото. Изборам мое обетуване, дека алкохоло е главният порок денеска, що ги лаже християните. Да. Главният порок денеска, що ги лаже християните е алкохоло. Па може едначка аперитивче. Абе, Господ ни дава апетит. Господ ни дава апетит. Ако не мене Господ не ми дава апетит, няма <laughs> да може да јадам. Е па колко и ракија да испијам. Аперитив, ракија, 4 чаши ги изпиеше, 5 со една салата. Я не знаеше вкуса на салата каков е. Верувате ми, не знаеше вкуса каков е на салата. От тая аперитив. Сега салата јадам по 3-4 ки ги изедам, от им е упало. Вкусно. Оти нема ракия да го унищи тай вкус. Ако Господ дадел нещо бао и го вкусуваме, дявол дадел нещо лошо, да го унищи вкус. Да го унищи. Па, ай, има примери. но е се опил. Еднъжка се опил. Ама чо? От алкохол. Защо? Некой ке рече Исус пиеше. Дека пишува, у кой стих пишува дека Исус пиеше ракия или вино? Само пишува, Исус ядаш и пиеш с грешниците. Не пишува що е пил Исус. Не пишува. Заради Исус ќе пие, Господ че ме ослободил мен от алкохол, ќе пие алкохол. Я не верувам тоа. <clears throat> ви очи, лажив язик, коседнат и чашата предив, лажи еден кух, колко сакат, па колко женски имале, па колко швалерки имале, па колко пари имале, Колко силни биле. Ние веднъж кај е комашин има Лојзан декара, не знам, декрипо декара. и седеме на, на софра него, кај Томчи седеме, комашина мой. и пиеме, пиеме, и он вика, оваа година, вика, Лојзото не ми е копано, две години, три, вик, целото е трава. И мисля, вика, дека ако го изкопам, вика, ќе даде род. Бра, ние сме тука, бе, четворица. Ами два пъти ке го изкопаме. И после ке вариме реки и ке пиеме. <laughs> На софрата лага, лажлив язик. Тая софра мина, после една година, две, какво копање вози? Ние сме забравили што сме зборили. Ние сме забравили што сме зборили. Лаги! Земската чаша. Земската чаша. Виното, ракијата, Иде, иде лагата. А кой е татко на лагата? Дявол. Кой ни го сервира тоа пиење и таа софра? Дявол. Защо? За бесовите да се радуват около нас и да играт. Ние ако се опиваме и ако пиеме, дявол се радува. Зато ще вика, Божите деца я ги излъжа с една чашка на кия. Шо сакаме ние? Дяволът не е у кафаната, зато уж у кафаната тия що сака да пият. Дяволът е от църквата и ги тера, братите и сестрите да пият. Е, зато Павле вика, у коритяните, абе не се опивайте, бе! на коренян. Не се опивайте! Лажлив язик. Язик. Раце ще прелеват невина кръв. Раците отме са спремни да се тепат за било каква било каква делка или инцидент, нещо ако настане, отма се тепаме. Одма. Затоа алкохол вика... стое у шишето. Ама у главата не стое. Алкохол у главата не стое. Па макар да е на гътка, я да причес. Затова легне на, на сестра. Трянка ли? Кой беше? Кой става причес? Викам, не ги пуни толкова, стая по половин. От я, ако изпием, ако ставаме толкова, ако изпием, на мен уносите ми отиде алкохол. Веруйте ми, право уносите ми отиде алкохол. Йо, лабрави сте подсървеня и, и, абе, делува! Делува! Па макар да е и малко, делуват. И затова вика, тогава са яки и си изпотепат и лом се направят. Оти, ракията била много яка. 51 степен била и зато они биле яки. А слабата ракия биле слави. Кой лага дяволска явола? Кой е лага? Рацещо пролеват неми на кръв. Сърцещо замислува грешни мисли. Грешни мисли алкохолът секогаш носи грешни мисли. Некои работи, човек ако не може да ги направи, или не може, знаете ли дека алкохол му даде сила да ги направи? Ако съм бил срамежлив и не съм имал храброст да придам на некој девойче, да се отварам. Вистина, чиста вистина, воја от мене, па, кирка. Булнеше на водка две сечени, и водката ти даде сила, и отидеш да се запознаваме, може ли? И почнете тук. Знаете, човек, ко сборе, ко сборе под действие на алкохол, не му верувайте. От тя не е храбър. Я не съм бил храбър. Се Господ не даде храброст. Отко повелял Господ, я доби храброст. А човек ще пие и ще мисли дека е храбър, не е храбър. Тая е слабич. Во църно вино утеха нема. Мнозы што на зло и тогава е право смислуваме зло. Кога сме подейство действо на земската чаша, ние мислиме како да му нащетеме. Зло смисламе. Алкохоло секојаш мисли зло. И ке гледат некој прво да го пият, и после да му се смеят. И да го несат на раци дома кај жена му и да му се смеят. Защо? От дявола. Ме е лъжал тогава. Хвала му на Господ Шо. Сега покушува да ме лажи. <laughs> Всекой ден е борба. Голема привилегия е да го познаваме Господ. Голема привилегия е да имаме Неговата сила у нас. И он ни ги открива стапиците. И накрая вика, се е раздори помежду браките. Отидеш, събереш информации, изнакажат ти се изнакажат ти за другия, вайца брак е скарани. вайца брак е скарани. И знаете ли що прави оваа чаша? Оваа чаша прави да некои отиде и после още по голем раздор помеѓу двајцата браки. Некој що мисле зло, затоа що пие оваа чаша земската. Отиде къде е едниот брат и го слуша овај кој напаѓа другия брат. Така е, така е, тоа му направи, ово му направи. Така е, така е купи ги информациите, отиде от другата страна към другия брат. Абе, вай, така и така сборя за тебе и почна вай. Сборя па за тай другия брат. Така, е, така, е, така. Е. И ови ако се степат, ой се смее. Посял семена, раздор. Дявол всеко писака да не скара помеѓу нас. Браки и сестри, тука що сме. Гяло. ще се стреме да не скара, да не разделе, да не завлече и да не убие. Он знае. Знае дека да ударе. Ударил чувства, ударо чувства, ударил меѓусебни односи, меѓусебни недоразбирања. от ние сите сме со различни карактери, различно размислуваме, различно ги примаме работите и ако ѓавол успее тука да ударе, ќе не разделе. Ама Бог вика, биете едно у мене, едно у Христос. Ако ние сме едно у Исус, ќе дојме после таа небесната чаша ние ќе победаме. И што случило сега? За со се ние од овие работи, нели, ние сме били у тоа, јас сум бил у тоа, у алкохолу, и сум мислил дека не е штетен, дека нема врска на чаша ракија две, не са штетни. Самото консумација на тај алкохол ми го мене мисленето на мен. Смени ми го карактер. Смене ме. Ја на Моника стално и викаш, у мене има двајца. У мене, јас сум, у мене има двајца едeni озоки, koja su alkoholom traju, Не го provociraj, Не ju провоцира. Оти тука са тия седем работи, що се явува. Ако отивиш втори втория зоки, коса е спремен да слуша, ти имаше периоди, кога слушаше, е тога избори. Е тога избори. Е тога изслушаваме и музика, некогаш я, она мисля, Моника е мислила дека не съм ја слушал музика, тя, не съм ја слушал. Ама на събаря някой, што на комишите дека јас аз јас слушам българска музика. Християнска българска музика на касети снимана, не знам кой я беше дадел. И ми остана усеќање тие камбаните за Исус, ами, так трога като на камбани и тук за Исус се пее. Значи, овие работи се јавуваат кога пиеме тази чаша. Исус доваѓа. Вика: Старото вино, новото вино не се стара не се ставам стари мелови. Тя пукнат. Не можем да го приемаме Светия Дух и спасението, ако не се очистиме. Ако Господ не очисти. Ако не се покаяме. Ако не поверуваме. Со вера и со покаяние ние се чистиме. Господ не чисте со Неговата кръв. И тия стари мелови, изчистени от сърцето, ти кажа, не от надвор. От Исус си вика на фарисеите, вие сте двор изчистени, убави чаши, садори, ама унътре сте гнилеш и скапаница. Е Исус доваѓа и с неговата кръв не очистува. Преко вера и покаяние од унатре. Очистене. Защо? За да ни даде ново вино. За да го виното на Светия Дух. Вика, излезе се преска песната. Излезе се, излезе се. Ке се излее, ако ние сме очистени и ако го излезе Светия Дух, огалото няма. И не, не чисте. Он не чисте. И тук сега Марко 10 глава 32 до 40. Исус тук е кажува на учениците, защото се случи. Какво е много повече интересно. 32 до 40 Марко. 10 глава вика, ето одиме горе в Иерусалим и човешкият син ќе биде предаден на главните свещеници и на книжниците и ќе го осудат на смърт. И ќе го предадат на многоборците. И ќе го изсмеят, ќе го плукаат, ќе го бичуваат и ќе го убият. А той по три дни ќе воскресне. И му пристапија Яков и Јован, заведејвите синови, и му рекла, Учителе, сакаме да ни сториш што ќе побарам од тебе. Тој ги праша, што сакате да ви направам? тие пък му рекла, дай ни да седнем еден от десно, а еден от лево до тебе, по твоята слава. А Исус им рече, не знаете, що барате. Можете ли да я пиете чашата, що аз я пиям? Или да се кръстите с окръщеването, що аз, со кое аз се кръщевам? Тия му отговоря, можеме. Исус тука и кажува, така ќе биде предаден, дека ќе биде исмеан, ќе биде изплукан, ќе биде камшикован, ке биде трепан, ке биде понижован, ке биде убиен с срамна смърт на кръст, ке биде убиен, ке биде закован, тя пролее кръвта, ќе пролее кръвта. И третия ден ке възкресне. И във вия двайцата, Господи, можеш ли да сториш нещо за нас? И Господ си вика, що направим за вас? да седнем от десни от лево. Замислите, што мислиле? Како може от тази случай, кога Господ Исус Христос я пие оваа чаша, кога трябва да я пие оваа чаша земската, да ги подесе сите тия работи што ги читаме пред това он да плата за тия работи. От и тия работи са отров за нас и ние трябваше да бием отровени с тия работи, трябваше да умреме Господ ти кажува дека Он ќе плате за тоа, дека Он ќе изпие таа чаша, дека Он ќе умре, ќе плати со крвта, ќе биде плюкан, понижуван. И овие двајцата идат и викат, Господи, ја од десно, он од лево, може ли да седнеме? Да седнеме. Да седнеме. Да седнеме. Ја и ти какви сме? Кога ги знаеме овие работи, што тражеме? Што тражеме од Господ? Да седнеме од десно и од лево од Него. Место да речем, Господи, ако не можеш то да го поднесеш, що да направим? Дай да се молиме. Дори не можа ни да се молят и не стават со него. Не можа дори да се молят, заспа. Заспа. И он ни кажува, нека ја изпие тази чаша. На нас не кажува дека изпил више тази чаша. Тази чаша е изпиена више. Платено е. Платено е. Цехо е платен. Со моята кръв, вика Исус. Плати го цеко на дявол. Плати го цеко за грео. От и taj цек трябваше ние да го платим. Замислите да отидете в кафана, седете, ядете, пиете, направите софра от 100 евро. Сборам ядение и пиене сок. и... Не вино. И сега, и сега трябва да платите 100 евро, пече с души тук, нали, тайфичка собран. Келено даваја, платена е за вас. Кой плати? Абе, платено е. Платено е. Ганста плати. И ние няма да не бидем верни. Няма да не бидем. И сега, тай цех довага Исус и на дявол плаке со неговата кръв и ни вика, платено е. Що трябва ние да направим? Да поверуваме. Трябва да верувам. Дека платено. Трябва да веруваме дека имаме живот вече. Трябва да веруваме дека тая любов не спаси. Треба да веруваме дека ние сме синови и керки Божи. Деца на царо. Деца на царо. И тај цар кој е платил за нас и ни вика, бидете свети, чисти, непорочни, како што сум јас, какви треба да бидеме? Пали да се враќаме нас до блювотината. Пали да се враќаме нас до алкохол. Пали да мислам дека сум слаб и дека ми треба алкохол. Не! Во името на Исус Сатано, бегај! Отио ние со неговите лаги и ми ги сервира вкусовите и на пиво, и на ракија, и на вино, и на цигари, и врака ми ги. И ден денеска. И ден денеска. Ама изборът е мој. Затоа јас сакам да бидам пуно со Светиот Дух да видам, да се стремам кон чистота и светост, што сака Господ Исус Христос. А не да ме лаше гјавол дека ќе бидам силен ако пинам едно пиво или две и дека ќе минат сите тие мисли ако се напием алкохол. Тоа е лага. Ако Исус испил таа чаша за мене, што морам сега јас да се враќам повторно, повторно, повторно и повторно. Християнството е е да го следиме примерот на Исус да оследаме нашия цар. Како ще беше негде проповедано. Да си ги миеме нозите едни на други. От Ион ни покажа пример. И ние трябва то да го правим. Да си ги миеме нозите, а не да си дотураме вино. Не да се храбреме у некои работи што не са уред. Не да се храбреме от тоа е упало, па те шо, па така ги ги придобиеме. Е. Како ти ги придобиеш, ако пинеш на чаша вино и почнеш да го сбореш на брат на, на некои невели, ки ти рече, я е, прескатил гърдата. Чекай сега, чекай, чекай, чекай, чекай малко. Чекай. Ти ли сбореш? Госп... За Господ. Ти ли сбореш или виното сборе? Кой сборе? Ти ли сбореш или виното сборе? Пощо луѓето, а почнеш повише да, да сбореш и погледна, че пиеш. И ово е вестина. А почнеш повише да, пи, да сбореш, погледна што пиеш, виното сборе. Оставете го бе виното зборе. Не му замерите. Замислите да почнем да збориме за Господ и някой да рече, оставете го бе виното зборе. Няма поимашо зборе. Той е срам за Господ. Срам е, бе. Нема да имаме сила в зборението, ако пием алкохол. Нема силата. Ако збориме за Исус, а пием алкохол, нема сила. Аз, нема, за мен викам така, нема сила. Не може. Не може от тази и тази чаша да ставаш и Божио, и Свети Дух, и алкохол. Вика, пълнете се с Светия Дух. Не се пълнете с вино, ефесяните. Не се пълнете с вино. Пълнете се с Дух Свети. Дух Свети иде, охрана наш и не пълне. И сега, небеската чаша ни нуде коктейл с 12 прекрасни состойки. Знаете, от Галатяни 2.20 беше. Даро, о, плодовите на Светия Дух. За плодовите на Светия Дух. Галатите 5.22. Запишал съм добре. Небеската чаша ни нуди коктейл прекрасен. Ова земската ни нудеше за смърт. Преска беше ден. Божието Евангелие, проповедано е на едния за осуда, на едния за живот вече. Това небеска, земската чаша не води от смърт, небеската чаша не води от небото. И таа небеска чаша состоја љубов, радост, мир. Љубов, радост, мир. Замислите, ракијата ти дава љубов, радост и мир. Ракијата ще не дава мир. Никогаш. Ракијата никогаш и виното не дава мир. Јаве го тоа лоч. Затоа што се събаря, кога станеш и кога почнеш да се тресеш, то мир ли не? Кога почнеш да дойдеш овака и да, да, да, да ги тресеш раците, изправиш рак, то не се тресе. То мир ли е? Не е мир. Трябва да пиеш на чаша ракия. Напиеш едната чаша ракия, втората по-мирна. От третата чаша е пушка раката. Каков е тай мир? Така е! Така е! Тай мир! У наводници ще тава ракията. Воде у смърт. Това е мир ще ми го дава Господ. Воде го живот ми. Вече. От мирен. Да. Без ракия, без нищо, театър. Театър. Той е пош. И събаря, ако ставам, не ме гребе тук и нямам потреба да тражам ракия, да тражам цигари. Нямам потреба да одам продавницата. Събаря, ако станам... Библичка Цигарето и дрогата и телевизията и кафето и котската, си тия работа. Защото точно верувам дека по-големи дел, извини, по-големи дел от нас тук няма проблем. Човек се избрува неговото свидетелство. Ама не е само виното. Има много други работи, за които мислим дека без них не можем. Робови на нещо. Така. И сега... Сега, първото и основното, Господ ще ни го дава на нас. Първото нещо, което ни го дава Господ е любов. Първото нещо, което трябва християните да го имаме е любов. Пак е казвам, любов. Ако немаме любов, нищо не сме направили. Стално проповедаме за любовта. Само Бог ќе окаже. Само Бог ќе окаже. Любовта. А, Исус вика, вие сте светлината. Не. Вие сте светилки. И трябва да прокламирате светлината. И сега я ти кажа. Какво може да се рефлектира, да се покажува светлина, ако няма любов? Да. За тази светлина от това време, кога бил Исус, кога бил на земята Исус, това време светлината обично я добивали преко огин. Некно време огин, бакли. Така ли? Фенери, факел. Фенери са имали, фенери. Огин е требало. Кога се запали огино, довага на светите я палеш со огин. Свеките се пали с логи, да запалиш и свеките горе. Така? И що сега право ке запалим? Кога ке дойме дома, ако не ме струя, що ке запалиме право? Свеките или нещо друго? Кибритката. Знаеш защо? Знаеш зашо? Огино, огино, огино ја раѓа любовта. Не можеме ние да бидеме светлина あ、これはモーギン。ね、モーギンます。Огин, е, Огин е, Огин, Огин, Рагя, прави любов. Горам за тебе! Знаете, някои млади дечко и девойка и дечкото, горам за тебе! И ова кофата вода. Е, изгъснате. Значи любовта и огино се споредуват. Се споредуват. Ако нема, ако нема огин, нема любов. Ако нема огин, нема любов. Ако нема любов, нема светлина. Нема светлина. Тоа е все поврзано. Исус тук ги поврзува работите. Кой ме сака мене, го сака и мојот татко, кој е на небото. Јас сум съм светлината. Што треба? А Бог толкова много засека свето, любов и го даде своя син за свето. Синът стана светлина. Господ е любов. Бог е любов. Огин ще проготува, пише на други места. Огин. И от тай огин за, на, за нас, луѓето, се роди толкова голема любов. И он даде светлината на свето. Еден, плюс еден, плюс еден. Три. Бог е огин. Огино роди любов към Бог Таткото, толкова голяма любов ще даде светлината на свето. И сега ние не можем да биеме светлина, ако нямаме огън за Господ. Колко сакаш ти биди светлина, ако нямаш ти огън за Господ, нямаш ни любов за Господ. Не можем да кажем дека Господа ние толкова много да сакаме, а нямаме огън. Господи, ние сме светилки, ке светаме за Тебе, а нямаме любов. Не може да светеме. Ке бидеме како некои силици, ја пръска на Фейсбук, пиша тај статус, ке бидеме како некои силици, силици што светат, и некој ако проба да ги отврте, ке се изгоре. Ке се изгоре раците. Не можеме да бидеме вештачка светлина. Не можеме да глумеме светлина. Ако немаме любов, нищо не сме направили. Коринтияни 13 глава. Ако нямаме любов, ке биеме само камбани и шотропа. Ке бидеме никой и Божи Бождовчи. Затова да се стрееме кон любовта. Да я тражеме. Ако не имаме, тя тражеме. От Од пишуване на место дека Бог ке изляза своята любов со посредство на Светиот Дух у нас. И Светиот Дух кога доаѓа у нас, ние шо сакаш? Любов. Дай ми любов. Да ни спуне со любов. Да ни спълне со Него. Е Бог е любов. И ако ние не сме пълни со Него, а сме пълни со земското, со земската чаша, промашили сме. Како може любовта за алкохол и, Божията любов да бият до едно место? Не може. От истин извор не, из, не горчлива и блага и сладка вода. Не излева. Не. Пишува го дека не бива. Не бива на два стола, не се седе. Не може да го служиш на Бог и на мамон. Не можеш да служиш на небото, а да живееш земски. Можем да служиме на земята, ама да живеем небески. Така ли? Е? да. Можем да живеем на земята с помощ на небото. Небески. Живееме на земята, ние сме тук гости, предоденици, чекаме автобус. Чекаме автобус. Знаете ли кой е шофер на автобусов? Исус. Исус. И няма да ни трябваше пари за карти. От Йон вече е платил. На нас не е висше превоза платен. Ама трябва да го чуваме тук. Трябва да го чуваме, трябва да чуваме картата. И аз сега, ако не я чувам картата за Ник Буйчич, ако ги изгубвам, трябва па да купам. Трябва па да купам карти, па трябва да платам, па трябва да платам. Ама как Исус платил? И да се стремяме да не го изгубиме това интереси, изгуби картата за... Сега ще уйде. Любов, радост, мир. Три. Любов, радост, мир. Любовта носи радост. Ако човек няма любов, не може да се радува. Ако човек няма любов, няма да се радува. Не може да се радува. Защо ке се радува, ако няма любов? И няма да има мир. И няма да има мир. Три работи вързани едно. Радостта на мене ми я дава Господ. И сега, Последната слава, ако бе кочени мислим да кажеш. Окочени. Оле метално. Музиката прекрасна. Ора. Аве сите ора ги изигра. Аве жива вода, радост. И Мартина ли, цецото не знам кой ми е кажува, вика тато. Вика, тај ден прочет Марта кой го, е, не знам. Викал, а, викал, вие сите, сите пият, Нали? За да се радува. А Чичкозуки шо пие за да се радува? Глегове, най-радостен е от сите. Знаете защо? Светият Дух ми дава радост. Нали? Светият Дух ми дава радост на сватбите. Толкова голема радост, ще ми прашуват, абе ти шо пиеш? Оди види на маста, шо пия. Два литра швепс. Едно по едно, ладнички. И толкова много съм, викам, радостен, че ако стана, викам, вземате се 30 кой играва. Знае защо? Оти Господ ми дава радост. Оти Господ е моята радост. Бог е моята радост. И радост, и любов, и мир. Ние виното, ние ракията, ние земското. Земското, аут. Отлепени сме били. Абе, ние сме отлепени. Ние сме залепени. Ние сме залепени за Исус, не сме отлепени. Ние сме залепени за Господ. За да не го промашиме. Много е лошо, ако промашим. Вика, тръпение и е любезна с добрина. Колко тело има. Да се тръпеме едни с други. Да биеме любезни едни с други. Така, да биеме добри едни с други. Да не си ги газиме плюските, ако имаме на нос. Ако гледаш дека брат има плюска, значи дека трябва да го наказвам сега. Но ти няма да биеш, ако сега да те наказвам. Ти си бързавец. Така ли? Любов, радост, мир, тръпение, любезност, добрина, верност. На Господ. Не на чашата. На Господ. Ако си верен на чашата, няма да видиш верен на Господ. Кой е тази мода последно време на Фейсбук? Само ги гледам с чашите. На сниките само чаши вино. Шо? Християни. Шо мора да ги рекламирате чашите с вино? За жал. Гледам на Фейсбук и, и сакам да коментирам, децата ме сопират, тата ке се скараш. Искрено. Не можем да гледам. И за това Фейсбука не е за мене. Абе ами не може така. Християни, браки и сестри на живи живели винцето. Абе, ей, ние трябва да го рекламираме Исус ами. с нашето понесуване. Не ти е забравя този кафана. Вземи сок. Вземи сок. Кой те брани? Ако сакаш да пиеш от дома, написи. Ой, дома, не охрабрувам никого. Ти си избираш. Ние избираме. чашка и настрана там, без да биде съблазна да. на някой друг. Ако некой може една чашка ако не знае на една чашка да се сопре, порно. нека не... Нека не... Ама вижте, не е една чаша. От избира си земската на тази начин. И я пак я кажа. Не можем с една чаша да ги препознаваме духовните работи после. Не може. Свето, со не свето, не иде. Не иде. Затова, верност на Господ, кротост, самоконтрола. Сето тоа е дадено от Господ. Си тия плодови ни са дадени, а ние трябва да, ги, да кажеме Господ да ги зрее у нас. Какво ги зрее? Ако следиме Неговия пример. Ако останеме засадени у Неговата градина. Амин. Ако сме, останеме засадени покрай водните потоци и да църпеме, за да, да даваме такви плодови, дръва, тия дръва трябва да дадат плодови. Овие плодови трябва да ги дадат. Третио стих Сузанче Прескаш да. цитира. Како дрва засадени покрај водни потоци, што ќе дават плод во свое време. Овие плодови треба да ги даде тоа дрво. Љубов, радост, мир, трпение, љубезност, добрина, верност, кротост и самоконтрола. Тоа е таа чаша што ние треба да ја. Да, пиеме од Господ, да тражиме од Него. Господе, тие плодови, кои ќе ги стиснат луѓето тие плодови, да дадат и убаво, вкусно за уста. Ама да не те зашемете, да не те одведе некаде дека што не треба. Така да не е играчка да сме християни. Не е играчка. Да кажем дека го следим Исус. Не е играчка. Ние направиме завет. Воден завет. Ние се обвързаме дека ќе одиме у светоста. Ние сме задолжени дека ќе одиме у светоста. И чистота. И усилата на Духа Свети. Така да, Господ да не благослови и да ни даде сила, за да издржаме тръката до край. Може да, да се помолиме сега. Татко Небесен, хвалам Ти и те славам, Боже, у името на Исус Ти благодарам, Господи, за тоа што Ти си тука, Боже, за хвалам Ти, Свети души. ние, ние се стреляме како црква у светоста и у чистотите Господи. Даже тражаме дух на сила, на водство и овие плодови сега што ги читаме, Господи, и овие работи, Господи, да зреат у нас. Да даеш любов, радост, мир, Господи, Трапение, любезност, добрина, верност, кротост, самоконтрола. Господи, се што иде од Тебе е добро. Ние прокламираме сила оваа църква. Силата на Духа Свети. Силата на и водство от Тебе, Господи, затоа што Ти си нашиот Господ Исусе. Ти си нашиот камен на кој е изградена оваа црква. Господи, за тоа се молиме и тражиме водство. Господи, дай ни Боже, дай ни нови души. дай ни Господи плодност оваа црква. Отпушти не со твојот мир, Господи, и дай ни сила да те сведочиме во името на Исус. Амин. Амин.